medijski projekat Pravila na umu, bezbednost na drumu. Tema projekta je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje kao celoživotni proces koji ima zadatak da svakom učesniku u saobraćaju omogući poznavanje propisa i pravila koja će ga učiniti opreznim u saobraćaju. Pravila na umu, bezbednost na drumu. Radio Lotel, Loznica, frekvencija 107,4 MHz. Projekat Pravila na umu, bezbednost na drumu sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je odobrio sredstva. Slušate emisiju Pravila na umu bezbednost na drumu u okviru projekta koji su finansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija na programu Lotela radija Loznica. Zbog svojih psihofizičkih karakteristika, kao što su mali rast, zavisnost od drugih i slično, deca spadaju u jedne od najranjivijih učesnika u saobraćaju – Saobraćene nezgode su jedan od najčešćih uzroka povređivanja i umiranja u dečijem uzrastu. U našoj zemlji deca najčešće stradaju kao putnici u vozilu, zatim kao pešaci i biciklisti. Deca zbog svojih specifičnih razvojnih karakteristika spadaju u rizičnu grupu od povreda u saobraćaju. Mala deca i deca preškolskog uzrasta teško određuju smjer kretanja vozila i ne mogu da prate brze promene toka saobraćaja. Deca nema nemaju dovoljno iskustva ni znanja o bezbednim učestvovanjima u saobraćaju, a na njihovo kretanje često utiče emocionalno stanje i impulsivnost. S druge strane, vozačima je teško da vide malu decu, posebno kada se vozilo kreće unazad. Mi smo posetili osnovnu školu Vuk Karadžić u Loznici. Evo šta je za naš program rekao direktor ove škole Vladan Andrić. U osnovnoj školi Vuk Karadžić se veoma velika pažnja obraća na bezbednost učenika kako pri dolasku, tako i pri odlasku iz škole. Ove godine smo završili ograđivanje školskog dvorišta do magistralnog puta Loznica-Šabac. Takođe su moji prošle godine postavili usmerivače koji pešake usmeravaju, u stvari primoravaju, da put prelaze na obeleženom pešačkom prelazu a pored njih postavljeni su i dva usporivača saobraćaja, takozvani ležeći policajci. U planu nam je i sanacija prednjeg dela školskog dvorišta, a sve radi veće bezbednosti i sigurnosti naših učenika. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ispred naše škole je u toku trajanja nastave prisutan pripadnik saobraćene policije, koji dodatno skreće pažnju i usmerava sve učesnike u saobraćaju na poštovanje svih saobraćenih propisa. Za decu pešake i bicikliste posebno je značajno da na vreme adekvatno usvoje pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju, dok je kod dece putnika u vozilu podjednako važno i bezbedno ponašanje i razvijena svest o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju kod njihovih roditelja. Vi kao odrasla osoba svojim primjerom treba da pokažete detetu kako da se ponaša da bi bilo što bezbednije u saobraćaju, da se pridržava svih pravila u saobraćaju preporučuju da obavezno vezujete sigurnosni pojas tokom vožnje, vozite prilagođenom i propisanom brzinom, ne koristite mobilni telefon u toku vožnje i slično. Za naš program govori psiholog Đurđina Simić. Evo ovako, što se tiče programa posvećenog bezbednosti u saobraćaju, e, u školi se već kreće od prvog razreda kroz predmet Svet oko nas i od trećeg razreda taj isti predmet zove se Priroda i društvo, gde se učenici upoznaju i sa vrstama saobraćaja, i opasnosti koje vrebaju saobraćaju, generalno svim učesnicima, e, pravilima ponašanja, kretanja, kako se kreće po trotoaru, kako na putu bez trotoara, zatim kako se kreću kolone pešaka i kako se pravilno koristi pešački prelaz ili zebra, onda kad su malo stariji uče i o semaforu, o, o različitim pozicijama za vozače i za pešake, uče o, sve više svake godine o saobraćenim znacima, ulozi saobraćenih policajaca na raskrsnicama i tako dalje. E, ono što je ključno, e, i poražavajuće su neke stati, statistike koje pokazaju da deca i pored stalnih nekih e, kampanja i dalje stradaju u saobraćaju, jer su deca zapravo najranjiviji učesnici u saobraćaju. Deca smatra se uzrast do 14 godina, znači to je taj osnovno školski uzrast E, saobraćajne nezgode spadaju u pet najčešćih uzročnika smrti dece u svetu, a najviše su ugroženi, ispostavilo se u periodu letnjeg raspusta, baš istraživanje govore da je to mesec jun, juli, avgust. Prosto, ovaj, imamo zone škole, imamo obezbeđenja, ovaj, verovatno ste već pričali o tome, o ležećim policajcima i svemu, pa je negde tad ovaj, za vreme letnjeg raspusta malo veća sloboda dece i rizik veći. E, Deca u saobraćaju učestvuju i kao putnici, i kao pešaci i vozači i najčešće e, ovaj, kao vozače bicikla, ali sad i motora i trotineta. Najveći broj dece nastrada u svojstvu putnika u vozilu, a to nam upravo govori podatak da veoma mali procenat roditelja svoju decu prevozi bezbedno onim dečim autosedištima kod nas u Republici Srbiji. Nešto manji procenat dece je ugrožen u svojstvu pešaka, a najmanji kao vozača bicikla. Znači, to su istraživanja pokazala. Biti bezbedan u saobraćaju u stvari mnogo više od sticana znanja i snalaženja u određenim situacijama, jer to je pre svega želja za promenom stavova i ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Neophodno je dakle da promenimo stavove i svoje ponašanje u saobraćaju, jedino tako možemo da spasamo svoj život, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju. Jedino tako ćemo unaprediti sa, bezbednost saobraćaja dece u budućnosti. Što se tiče mališana, e, mala deca zapravo nemaju veštine da procene koliko su vozila udaljena daleko od njih ili koliko brzo se kreću prema njima. I tek se razvoj percepcije očekuje negde oko osme godine života, e, jer sve pre toga E, jednostavno deca nisu u mogućnosti e, da procene rizične situacije ili opasnosti u saobraćaju. Dečije sposobnosti opažanja, obrade informacija i motorike su u stalnom razvoju i čak do desete godine života razvoj vidnog polja još uvek nije završen. Dečije vidno polje je uže od vidnog polja odraslih i deca imaju zato manju sposobnost perifernog vida. Dječja pažnja je takođe rasplinuta kad se vraćaju iz škole, svašta nešto i drugo zanima, ne mogu da se fokusiraju i teško se zadržava na jednoj stvari, pa bi ipak bila preporuka da u nižim razredima u saobraćaju učestvuju uvek u pratnji odraslih osoba. E, kako deca stiču znanja o saobraćaju? Pa upravo od, od najranijeg doba uče od svojih roditelja učenjem po modelu, znači izuzetno je važna uloga roditelja koji će svojim ličnim primerom uticati na način ponašanja dece u saobraćaju. Ako ja, recimo, kao majka sa svojom decom pretrčavam ulicu mimo pešačkog prelaza ili, ili kada je na semaforu crveno svetlo, e, logično je da sam ja tada e, defi, loš primer svojoj deci, a samo dobar primer je preduslov za izgradnju ispravnih stavova u saobraćaju u kasnijem dobu. Deca nas, roditelje, kao uzor u svemu kopiraju i to je jedini način da nauče da moraju da poštuju pravila saobraćaja. Roditelji mališana u realnim situacijama, konkretno kad se nađu na ulici, obavezno u razgovoru treba da imaju takve teme na, na koje je svetlo na semafaru, smejemo da prelazimo preko ulice, kako da se ponašamo kada izlazimo iz gradskog autobusa i sl. E, takođe u tom predškolskom uzrastu postoje razne bojanke ili igrice na temu bezbednosti u saobraćaju. Zaključujemo znači da je najbitnije dosledno i bezbedno ponašanje u saobraćaju nas odraslih jer time dajemo najbolji lični primer detetu. I kasnije se sa ovom bitnom tematikom uključuju i predškolske ustanove i škola naravno. Što se tiče škole, je, još u septembru mesecu, znači evo sad je to bilo aktuelno, e, za učenike prvog razreda e, uključuju se ovaj, organizacije na nivou lokalne samouprave, e, to je znači, primat zaštita naših najmlađih učesnika u saobraćaju, Crveni krst, vatrogasci i policijska stanica e, priređuju predavanja na temu bezbednost dece u saobraćaju i, i razne nevladine organizacije, Centar za socijalni rad u toku godine znači drže predavanja. E, gde se deca upoznaju recimo sa policajcima, sa obraćajcima koji predstavljaju naše čuvare bezbednosti i pričaju deci o svojoj profesiji, deca vide njihovu opremu, pričaju o pravilima ponašanja. A na nivou Republike Srbije e, Agencija za bezbednost saobraćaja se uključila već godinama radi sa projektom Pažljivko i oni su kreirali neku stripovnu knjigu jako zanimljivu prilagođenu decu, deci nižeg uzrasta i e, u, u većini gradova naše Srbije organizovale su i takmičenje pažljivkova smotra gde su deca nižih razreda pokazala zavidna znanja o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. A naravno sve je to lepše i lakše u društvu kroz igru, kroz druženje. E, Pomenula sam te predmete u nižim razredima, kasnije postoje razne znači, edukacije, e, na časovima tehnike i tehnologije, onda imamo ovo takmičenje šta znaš o, o saobraćaju, isto su uključena deca. E, prva pomoć, tek na nivou 7. i 8. razreda deca imaju mogućnost, zainteresovana deca, da se takmiče iz prve pomoći u organizaciji Crvenog krsta, a o, osnovne, osnovne postavke prve pomoći uče iz predmeta biologije. E, akcenat e, je e, bezbednost saobraćaja u zonama škola i e, vršene su analize Agencije za bezbednost saobraćaja u našoj Republici Srbiji i e, znači analize o javnom riziku stradanja u saobraćajnim nezgodama koje su pokazale da deca osnovnoškolskog uzrasta, to je od 7 do 14 godina, imaju nešto veći rizik stradanja nego mlađa deca od 7 godina, ali je poražavajući podatak da tinejdžeri srednjoškolskog uzrasta imaju šest puta veći rizik e, stradanja u saobraćaju od dece osnovnoškolskog uzrasta. Prosto mališani od 7 do 14 godina postepeno se osamostaljuju, kreću u saobraćaj kao pešaci i biciklisti bez pratnje odraslih, posebno na putu ka školi i nazad. A tinejdžeri Oni već sa 16 godina stiču pravo da polažu vozački ispit i upravljaju čak određenim kategorijama motora, a od 17. godine mogu da polažu i vozački ispit za putnička vozila i to dodatno utiče na to da rizik u saobraćaju naglo raste. Svi dakle moramo činiti sve moguće da moguće mere, znači ovaj, celokupno društvo se mora animirati, i uključiti da bi unapredili saobraćeno obrazovanje i vaspitanje dece, jer nam je cilj da se smanji stradanje dece u saobraćaju. Kada se posmatra bezbednost dece i tinejdžera u zonama škole kao jedan od problema koji dovode do nebezbednih situacija su automobili roditelji koji dovoze svoju decu u školu. To se, bukvalno se toliko poveća saobraćaj, svi žure, jure, naročito u jutarnjim časovima, da ne bi zakasnili na svoj posao i dolazi do konflikata, dolazi do, do raznih neprijatnih situacija i, i deca, pešaci sa automobilima. Uh, I onda ovaj, mi u, iz prosvete sugerišemo roditeljima da puštaju, samostaljuju decu, da, da ih motivišemo prosto da steknu naviku, da dolaze u školu peške ili biciklom i zdravija ovaj, atmosfera i jednostavno uče da se ponašaju sa Evo nekoliko saveta za roditelje i njihovu decu, kako da se ponašate u saobraćaju. Malo dete uvek držite za ruku kada ste na ulici i vodite računa da vam se ne otrgne. Kada se krećete pored puta sa većim detetom, držite dete čvrsto za ruku i objašnjavajte mu situaciju u saobraćaju, kada se steknu uslovi da i dete razume. Učite dete najvažnijim pravilima, da je trotoar najsigurnije mesto za kretanje, da nikada ne istrčava na ulicu za drugarom loptom ili nekom drugom igračkom, da prelazi kolovoz isključivo na obeleženom pešačkom prelazu, da nikada ne trči preko pešačkog prelaza, da noću uvek treba da koristi zebru ili osvetljeni prelaz za prelazak preko kolovoza. Koliko o ponašanju u saobraćaju zna učenik Sava Tufegđić? Bezbednost dece u školama je trenutno veoma aktuelna tema, zato što to utiče na njihov rast i razvoj kako, emo, e, kako emocionalni, tako i fizički, a i takođe se roditelji dosta brinu za svoju decu. Ja smatram da svaka osnovna škola ipak treba da ima neku, neki vid video nadzora ili, i školskog policajca, odnosno bilo kakvog čuvara tokom obe svene i da se blago povećaju mere kažnjavanja jer bi to dovelo do manje problema te do manje povreda kako psihičkih tako i fizičkih. E, što se tiče dece koja žive jel, dosta daleko i koja ne mogu sama da se vraćaju kući nego koje neko kupi, E, mislim da bi trebalo da uz njih uvek stoji jedan nastavnik i da nikako ne ulaze u automobile neke osobe koju nisu očekivali niti čekali da dođe po njih i ako se tako nešto desi da obaveste nastavnike ili neke nadle, nadležne školi. E, tako, pa i mislim da treba da se malo više obrati pažnja svakako na nasilje i psihičko i fizičko i da e, se, kao što sam rekao, već povećaju mere kažnjavanja i da se udružimo da se to spreči bilo kakav vid nasilja. Bravo. E sad, pošto si ti pomenuo kažnjavanje tih nekih uh, um, tog neadekvatnog ponašanja, uh, postoji nešto što se tiče saobraćaja, postoji jedan zakon koji reguliše određeno ponašanje. Jel znaš ti, na primer, neke uh, oblike ponašanja u saobraćaju za koje se, recimo, kad te uhvati policajac, on ti prepiše kaznu, jer pa, nije kako treba. Pa, na primer, prebrza vožnja ugrožavamo i sebe i ostale učesnike u saobraćaju, kako i ove na, e, u sredstvima, tako i ove koji idu po trotoaru. Također nikako ne, ne smije da se vozi pod nekom dozom alkohola, jer to također može da utiče na naše misli i da e, tako isto ugrožavamo ljude oko sebe i koji učestvuju u saobraćaju. Mm -hmm. A, reci mi, a, a, pošto ovako dešavaju se ponekad neke saobraćajne nezgode. Jel bi ti znao nama da opišeš kad se desi neka saobraćajna nezgoda u saobraćaju, a, šta se onda dešava? Kako treba da, da reaguju prolaznici, recimo? Pa, ako niko do sad da se nazove policija i da ovaj e, hitna pomoć e, i da se e, da vide da li je svako u redu i šta se desi. A, jel ti znaš recimo brojeve hitne pomoći, policije koje treba okrenuti u tom slučaju? Da, da. Uh mhm. -huh. I ko te je to naučio? Pa učiteljica, to je bilo onako prvih da, par dana u septembru u prvom razredu smo to ponavljali iz sveta oko nas najviše i to smo obnavljali i u svakom razredu pomalo pa bi to bilo i na inicijalnom i tako. Radi bolje vidljivosti deteta na putu preporučuje se nošenje svetle ili fluorescentne odeće tokom dana, a za uslove smanjene vidljivosti i tokom noći preporučuje se nošenje reflektujućih obeležja na odeći, rancu ili obući. Bez obzira na to koliko žurite, ako ste sa detetom nikada ne činite saobraćajne prekršaje, ne prelazite ulicu van pešačkog prelaza i slično, jer time rizikujete i svoj i njegov život. Šta kaže zakon? Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Prelazak ulice van pešačkog prelaza ukoliko je istina razdaljini manjoj od 100 metara sa detetom mlađim od 12 godina starosti kažnjava se novčanom kaznom od 10 do 20 hiljada dinara, dok se prelazak sa detetom do 12 godina starosti preko pešačkog prelaza na crveno svetlo za pešake na semaforu kažnjava kaznom od 15 do 30 hiljada dinara. Služ Slušali ste emisiju pod nazivom Pravila na umu bezbednost na drumu koju su finansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Ostanite i dalje uz program Lotel Radija. Medijski projekat Pravila na umu bezbednost na drumu Tema projekta je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje kao celoživotni proces koji ima zadatak da svakom učesniku u saobraćaju omogući poznavanje propisa i pravila koja će ga učiniti opreznim u saobraćaju. Pravila na umu, bezbednost na drumu. Radio Lotel, Loznica, frekvencija 107,4 MHz. Projekat Pravila na umu, bezbednost na drumu sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je odobrio sredstva.